Gitarra soinuek endaia beteko dute uztailaren amaieran Gitarralde Festivalaren lehen edizioarekin. Herriko etxeak jamari ekairen laguntza ukandu proposamen eder baten eskaintzeko. Lehen egunean jamagi berak gitarra bikotea osatuko du Jan Felix lalanekin batera. Urrengo egunetan, estilo ezberdinetako artistak entzungo dira, flamenkoa Carlos Piñanaren eskutik, amarsundiren arabiarrikutuko blusa, Eta amaitzeko Alpanebianko trioren musika karibearra. Jean Marie Kairentzat garrantzitsua zen ere endaiako leku ederrenak baliatzea. Gehien animatu euh, ninduena da kontzertu hau abadian egiteko aukera. Lengo urtean bisitatzeko beta aukan euh, nuen. Abadiako antxon euh, eta lekuak berak liluratu ninduten. Neretzako oso garrantzitsua da, olako leku historiko batean jotzea, dont les basques peuvent être vraiment très très fiers. Abadiako eremuaz gain tenis klubean zein mendizolan gunean antolatuko dira kontzertuak, azken hau kontzertu akustikoetarako oso egokia dena ekairen hitzetan. Horretaz gain, gitarra gabaldiak antolatuko dira ondartza ondoko kaleetan, bertako komertzianteen laguntzarekin. Arrakasta izan ez gero, urrengo edizioetan jendearen parte hartzea bultzatzea dute helburu, jarrekortasuna bermatzeko bide bakarra dela uste baitute.